Կարլոս Եղիազարյան Երգիծական մանրապատումներ Վարակույրը Չնայած օրվա այդ ժամին սրճարանը գրեթե դատարկ էր, բայց ներս մտնող երկու տղամարդկանցից բարձրահասակը հայացք ուղղելով սրահի ամենահեռավոր անկյուններից մեկում ասաց. «Գնանք այ այնտեղ»։ Երբ նստեցին բարձրահասակը կոկորդահաս տվեց, աշխուժորեն շփեց ձեռքերը եւ ապա վառ շարժումներով գրպանից հանեց արտասահմանյան սիգարետի վառորուն տուփը եւ մեկնեց կարճահասակին։ Շնորհակալություն, դեմքը կնճռոտես կարճահասակը։ Արդեն մի քանի օր է, որ ես չեմ ծխում։ Լսիր հայինգեր, <laughs> հա, հա, վերցրու է, վերցրու ֆիրմա է։ Թեկուզ անտարբերն է տես կարճահասակը։ Երթվել եմ այլևս չծխել։ Ուզում ես ասել, որ իբր երթումի տերն ես, հա՞։ Կմծիծաղտվեց բարձրահասակը։ Ոչ թե իբր, այլ իրոք երթումից տերն եմ վստահ ասաց կարճահասակը։ Բայց մինչև վերջը չես դիմանա։ Ինչու՞։ Որովհետև նույնիսկ ես իմ ահրելի կամքի ուժով հանդերձ ընդամենը մեկ շաբաթ էլ չդիմացա։ Իսկ ես կդիմանամ, ընդգծված համառությամբ ասաց կարճահասակը։ <laughs> Քրկճած բարձրահասակը։ Զուրը սատամները ցուցադրում մռլտած կարճահասակը։ Բայ ինչ արեմ ախպեր, Քեզ մարտավարի ասում եմ, որ նույնիսկ ես ընդամենը մեկ շաբաթ էլ չդիմացա, ես դու դարձյալ քո կաղ էշն ես քշում։ Այո, նորից եմ պնդում, որ կդիմանամ։ Զուր ես հրհռում։ Դե լավ ախպեր, ներողություն։ Ես չդիմացա, դու կդիմանաս։ Բրցանք, հեգնախառն տեղը տվեց բարձրահասակը եւ ապա խորամանկ ժպիտով ավելացրեց։ Երևի մոռացել ես, հա, անցյալ տարի ծովապոմեն շեկլիկ լրփերն ինչ օրի էին բերել քեզ։ Լսիր, ինքնապաշտ խրտվիլակ, զայրացած ընդհատեց կարճահասակը։ Գործից կտրել բերել ես այստեղ, որ անցյալ տարի ծովափում գլխից եկած օյինը հիշեցնես։ Չէ, ախպեր, մի տեսակ մեղավոր թոթվեց բարձրահասակը։ Իսկականից կարևոր բան ունեմ ասելու։ Դե ասա, այլ ինչ ես քեզնով հիացած սարուձոր ընկել։ Դու իմ միակ անկեղծ ու վստահելի ընկերն ես, չէ՞։ Հա, ինչ է կասկածում ես։ Հա, հայ դեր պակաս որ կասկածեի։ Ուրեմն իմ ընկերն ես։ Ահա, շատ լավ։ Հա, լավ, լավ, երկիր տեսնեմ ինչ ես ասում։ Նորից թուն սիրահարվել եմ։ Թուք քեզ մարդասովին գլուխը տարեբերես կարճահասակը։ Այդ դատարկ բանի համար գործից կտրել բերել ես այստեղ։ Այս անգամ դատարկ բան չի ախպեր։ Խենթի պես սիրահարված եմ եւ գլուխս կորցրել եմ ու չգիտեմ թե ինչ անել։ Լսիր Երևանյան Դոն Ժուան, որքան քեզ գիտեմ, մի 10 անգամ խենթի պես, երկու այդքան էլ հիմարի եւ իմաստունի պես սիրահարվել ես ու կրկին հիասթափվել ես, չէ՞։ Հա, ախպեր, ճիշտ ես, բայց այս անգամ բոլորովին ուրիշ է։ Եթե երոք այդպես է, բարով այլես։ Սիրիր, որքան սիրտդ կամենա։ Առանց քեզ հնարավոր չէ, ախպերս։ Պետք է օգնես։ Սակայն ինչով, քո ամուրի լինելով, չեմ հասկանում իմ ամուրի լինելն ինչ կապ ունի քո հերթական սիրո հետ։ Որ բացատրեմ կհասկանաս։ Գիտես չէ, որ կինս աշխարհի չափ սիրում է ինձ։ Ահա գիտեմ, եւ խելագարի պես խանդում։ Հա, դա էլ գիտեմ։ Այ հենց դրա համար էլ վախենում եմ, որ մի օր հանկարծ իմանա եւ մեր լեռնային ջին ջախբերու նման զուլալ սերը պղտորվի։ Իսկ իմ ամուրի լինելն ինչպես կարող է պահպանել ձեր լեռնային ջինջ ախբերու նման սիրո զայրույթը։ Դու չնեղանաս իհարկե, ախպերս, պետք է այսպես ասած վարակույրի դեր ստանձնես։ Կարճահասակը մատը պատտեցրեց քոնքի վրա։ Լսիր, հո չես գժվել։ Դեռ ոչ, բայց եթե խնդրանքս չկատարես, ամենայն հավանականությամբ կգժվեմ։ Զվարթ ծիծաղեց բարձրահասակը եւ ապա հաշկինակը մոտեցնելով ծիծաղի սարսունքոտված աչքերին ավելացրեց. Ինչի վրա ուզես գրած կգամ, որ եթե 100 տարի էլ ժամանակ տամ, դարձյալ գլխի չես ընկնի, թե խոսքն ինչ վարակույրի մասին է։ Բնական է, որ գլխի չեմ ընկնի, որովհետեւ նման բան կռայելու համար առնվազն քեզպես հիմար պետք է լինել։ Ա «Հա, ոչ, ոչ, դարձյալ զվար ծիծաղեց բարձրահասակը։ Նման բան գրահելու համար առնվազն ինձպես սիրահարված պետք է լինել։ Լսիր, անողելի Դոն Ժուան, վերջապես բացատրելու ես թե ինչ ես ուզում։ Հիմա բացատրեմ։ Նախ ես քեզ կծանոթացնեմ իմ նոր սիրուհուն, որից հետո հյուր կգաք մեր տուն եւ դու նրան կներկայացնես կնոջս որպես քո հարսնացուի։ Իսկ հետո Հետո էլ ախպեր ջան, քո հարսնացուի, այսինքն իմ սիրուհու մուտքը ազատ կլինի մեր տուն։ Չի լինի։ Ինչու՞ որովհետև հարգում եմ կնոջդ։ Բա ինձ քո ինքերոջը չես հարգում։ Հենց այդ հարգանքից դրթված չեմ կարող կնոջդ խապել։ Այ քեզ տարօրինակ տիպ, զայրացավ բարձրահասակը։ Այդ ինչպես է, որ ես կարող եմ կնոջս խապել, բայց դու չես կարող ընկերոջդ կնոջը խապել։ Յուրաքանչյուր ազնիվ տղամարդու համար ընկերոջ կինը իր սրբությունն է։ Լավ, լավ, լավ։ Զայրացած բացականչեց բարձրահասակը։ Քո այդ սնամեջ տիրացուական բարոյախոսությունը պահիր քեզպես երթվյալ ամուրիների փուճ գլուխները լցնելու համար։ Ընկերդ նեղության մեջ է, օգնություն է խնդրում, իսկ դու ազնվությունից ու սրբությունից ես շաղակրատում։ Ախր ոչ թե օգնություն ես խնդրում, այլև պարզապես ինձ հրում ես սրբապողծության ճահիճը։ Վերջացրու Բռունցքը սեղանին հարվածեց բարձրահասակը։ Քո այդ անհեթեթ պատճառաբանությունների տակ պարզապես չար նախանձ է թաքնված։ Նախանձ։ Այո, այո, նախանձ։ Սակայն ուզում ես կեղծ բարոյականությամբ թողարկել։ Ուրեմն, երբ դավաճանում ես կնոջդ եւ ընկերդ հրաժարում է այդ ստոր արարքի համախոհելինել, դու նրա ազնի վարմունք ու չար նախանձ ես համարում։ <laughs> Ծիծաղեց բարձրահասակը։ Դավաճանում եմ կնոջս։ Լսիր, Միջնադարյան աբեղա, հոգինն էլ հայրենիք չի որ չդավաճանեմ։ Ատում եմ ցինիկներին, զզվում եմ բարեպաշտներից։ Ա, հասկանալի է, հառաչեց կարճահասակը։ Որպեսի ընկերը չզզվի քեզնից, պարտավոր ես նրա ամբարոյականությունը քողարկելու համար, այսպես ասած, վարակույրի դեր ստանձնել, այո։ Այո, այդպես է, իսկական ընկերությունը, իհարկե այդպես է։ Եթե ընկերդ դժբախտության մեջ է, պարտավոր ես բոլոր տեսակի դերերը ստանձնելով հանդերձ փրկել նրան։ Հետաքրքիր է, այդ երբանից են քեզպես Դոն Ժուանները հերթական սիրուհի ունենալը դժբախտություն համարել։ Այն օրվանից, երբ քեզպես երթվյալ ամուրիները ինձպես իսկական տղամարդկանց ճակատին ամբարոյականության պիտակ փակցրին։ Լավ, լավ, իսկական տղամարդ։ Շատ ես քեզ Երևակայում։ Արհամարանքով նետես կարճահասակը։ Համաձայն եմ քո այդ վարակույրի ստորացուցիչներին։ Ոայ, ես քո ցավը տանեմ, գրկես կարճահասակին, զվարթ բացականչես բարձրահասակը։ Այդպես էլ գիտեի, որ դու ոչ մի հարցում ի վիճակի չես մերժելու ինձ։ Հա, բայց չգիտեմ այսուհետև ոնց եմ նայելու կնոջդ աչքերին։ Ինքդ էլ շատ լավ գիտես, որ նրան հարազատ քրոջիցս առավել եմ հարգում։ Դու գիտեմ, ախպեր ջան, գիտեմ, մի տեսակ խեղճ ասած ծորտվեց բարձրահասակը։ Պարզապես կյանք է, դե մենք էլ մարդ ենք, չէ, այսօր կանք, վաղը չկանք։ Հաջորդ օրը երեկոյան բարձրահասակ նույնքինը իրենց շքեղ առանձնատան պատշգամբում նստած սպասում էին կարճահասակին ու նրա ճակերտավոր հասնացուին։ Իսկ քո այդ գաջաճ ընկերոջ ընտրյալը գոնե մի բանի նման է, արհամարալից տոնով ամուսնուն դիմեց բարձրահասակի պճնազարդ տիկինը։ Երևակայի, որ չափազանց գեղեցիկ է։ Ա, տեսնում ես այդ թզուկին, հետաքրքիր է ո՞նց է ճանկել։ Լսիր, սարսեց նրան ամուսինը։ Ես քեզ բազմիցս խնդրել եմ, որ պատկառանքով խոսես ընկերոջս մասին։ Իմիջայլոց քեզ շատ է հարգում։ Պահ, պահ, պահ, ինչի՞ս է պետք։ Կամակոր երեխայի նման այդերը ուռցնելով դժգոհեց բարձրահասակի կինը։ Քո մի թրուցի քայասկը չեմ փոխի այդպիսի կիսատ պրատ տղամարդկանց։ Բարձրահասակի կինը չհասցրեց խոսքն ավարտել, Կանզի նրանց առանձնատան Անդորը խռովեց կարճահասակի հնամաշ ավտոմեքենայի տհաճ ճռնչոցը։ Երբ հյուրերի պատվին բացված սեղանը նկատելիորեն կորցրեց իր շքեղությունը, կարճահասակի գինովցած ճակերտավոր հարսնացուն հմայից ժպիտը դեմքին ասաց. Եթե վաղը ցանոթներից պատմեմ, թե հյուր եմ եղել փեսացուիս ընկերոջ առանձնատանը երևի չհավատան։ Իսկ ինչու՞ չպիտի հավատան։ Հարցրեց բարձրահասակի կինը որովհետև երբ հարցնեն թե քանի սենակից է բաղկացած առանձնատունը եւ ինչպես էր կահավորված, չեմ կարող պատասխանել, որ เป զի ձեր ցանոթները անպատասխան չմնան։ Հաճույքով կարող եմ գիտի դեր ստանձնել, առաջարկեց բարձրահասակը։ Օ, խորապես զգացված եմ հաճելի առաջարկության համար։ Զրնգուն ծիծաղի միջից գեղեցիկ կարճահասակի ճակերտավոր հարսնացուն եւ ապա քնքշորեն թևանցու կանելով բարձրահասակին ավելացրեց Լիովին վստահ եմ, որ ձեր հմայիչ տիկինը միանգամայն բարձր է կանգնած տգետ ու հետամնաց կանանց հատուկ խանդ հասկացությունից։ Դե իհարկե, իսկույն համաձայնեց բարձրահասակի կինը։ Իմ սիրելի ամուսինն իր անխախտ հավատարմությունը ապացուցելու համար այնքան շատ բան է արել, որ ինձ իսպար զրկել է խանդելու իրավունքից։ Պարտքի տակ չմնալու համար բարձրահասակն էլ իր հերթին կնոջը վարչատրեց հետևյալ հաջողակոսությամբ. Ի շնորհիվ գեղեցկության տիպար Արաքինի տիկնոջս ինձ համար միշտ անհասկանալի ու խորթ է եղել խանդը։ Փոխադարձ սիրո ինչպիսի ներդաշնակություն, խորամանկորեն կկոցելով աչքերը յեցած բացականչեց կարճահասակի ճակերտավոր հարսնացում։ Եվ ցարն այն է, որ մենք նման փոխադարձ սերը որպես կորուստի եզրի գտնվող անկրկնելի ինքնատիպ երևույթ չենք գրանցում ամուսնական հավատարմության կարմիր գրքում, կատակեց կարճահասակը։ Շնորհակալ շտապելու հարկ չկա, ուրախ աչքով արեց նրան բարձրահասակը։ Ինչպես ասում են, կյանքը դեռ արջևում է։ Լավ կլիներ, որ կյանքը ոչ թե արջևում, այլ հմայիչ հարսնացուի նման միշտ կողքիդ լիներ։ Դարձյալ կատակեց կարճահասակը։ Չեղավ, չեղավ, խանդում ես։ Ժպտալով նրա վրա մատ թափտվեց բարձրահասակը։ Կավլիցի նույնպես ճպտալով առարկեց կարճահասակը։ Սակայն չեմ ཐակցնում, որ եթե այս պահին հարսնացուից Թևանցուկ անողը ընկերս չլիներ, ապա բնավ բացառված չէ, որ ես Օթելոից խլեի նրա սահմանած խանդի համաշխարային ռեկորդը։ Բոլորը միասին ծիծաղեցին։ Երբ բարձրահասակը կարճահասակի ճակերտավոր հարսնացուին թևանցուկ հերացա պատշկամբից, բարձրահասակի կինը անզուսպ նետվեց կարճահասակի գիրկը եւ մեղմ շոյելով վերջինիս ճակատը գորովալից շշնջաց. «Օ Ապոլոնոս, ինչ լավ է որ այդ թեթևաբարո սիրամարգը ամուսնուս հերթական սիրուհին է, այլապես խանդից կխլագարվեի»։ հոգու պարտքը Ամրան մի շոքոր ցաղկասարում բնակվող փոքրիկ նարեկինց հերախոսի զանգը սովորականից երկար հնչեց։ Մայրիկը վերցրեց լսապողը։ «Ալո, պատասխանեք Երևանին, պատասխանեք Երևանին!» ճայթեց միջքաղաքային աշխատակցու հրամանը։ «Ալո, շողիկ ջան դու ես?» Այո, հերիկնած մորակուր, ճանաչելով ամուսնու Երևանաբնակ մորակրոջ ձայնը, պատասխանեց Նարեկի մայրիկը։ Շողիկ ջան, այստեղ անտանելի շոկ է, ուզում եմ մի քանի օրով հյուր գալ։ Խնդրեմ, խնդրեմ հերիկնած մորակուր, անչափ ուրախ կլինենք։ Երբ հայրիկն աշխատանքից վերադարձավ, Նարեկը զվարթ բացականչությամբ ընթարաշ գնաց։ Հայրիկ, հերիկնած տատիկը շուտով հյուր է գալու մեզ։ Հայրիկը հարցական նայեց մայրիկին։ Այո, գլոխը դրական շարժմով հաստատեց մայրիկը։ Ասաց, որ անտանելի շոկ է, ուզում է մի քանի օրով հյուր գալ։ Հիանալի է, ուրախ բացականչեց հայրիկը։ Իհարկե հիանալի է, դժգոհ քրտմնջաց մայրը։ Անցյալ տարի էլ մի քանի օրով եկել է ու մի ամսից ավել մնացել։ Անհարմար է շողիկ, մեղմ հանդիմանեց հայրիկը։ Բա բարեկամությունը որ օրվա համար է։ Եվ բացի այդ, մի մոռացիր, որ նա անարժան զավակների կողմից լքված դժբախտ կին է, նրան կերակրելը մեր հոգու պարտքն է։ Հայրիկ, ինչու պետք է հերիկնած տատիկին կերակրելը մեր հոգու պարտքը լինի։ Միթե նա ինքնուրույն ուտել չի կարող, զարմացավ Նարեկը։ Անսպասելիորեն պայթեց հայրիկի զվարթ քրկիջը, իսկ մայրիկը խետ նայեց նրան ու մտավ խոհանոց։ Ամբողջ օրը Նարեկին հանգիստ չէր տալիս այն միտքը, թե Այդ ինչպես է, որ ինքը ընդամենը 5 տարեկան է, բայց կարողանում է ինքնուրույն ուտել, իսկ հերիկնած տատիկի ինկերակները իրենց հոգու պարտքն է։ Մի քանի օր անց, երբ հայրիկն աշխատանքի էր գնացել իսկ մայրիկը շուկա, հանկարծ լսվեց դռան զանգի ձայնը։ Նարեկը բացեց դուռը եւ տեսավ ժպտադեմ Հերիկնաց տատիկին։ Վայ, ուրախ բացական չես Հերիկնաց տատիկը։ Մեկ տարվա ընթացքում ես որքան եմ մեծացել քրոջս Անուշիկ Թորնիկը։ Բա ինչ, հպարտորեն կուրծքը դուրս ցցեց Նարեկը։ Առանց որևէ մեկի օգնությամբ ինքնուրույն ուտում եմ։ Եթե ուզեք, ձեզ էլ կսովորեցնեմ։ Իսկ ով ասաց, որ ես ինքնուրույն ուտել չգիտեմ, զարմացավ Հերիկնաց տատիկը։ Երբ մայրիկը հայրիկին հարցրեց, որ դուք մի քանի օրով հյուր եք գալու, շատ ուրախացավ եւ ասաց. Հիանալի է, իսկ մայրիկը նրան հիշեցրեց, որ դուք անցյալ տարի էլ մի քանի օրով էիք եկել, բայց մի ամսից ավել մնացիք մեր տանը։ Հետո էլ հայրիկը մայրիկին հանդիմանեց եւ ասաց. «Անհարմար է շողել, բարեկամությունը որ օրվա համար է»։ Հերիկնած տատիկը նարեկին մինչև վերջ լսելու փոխարեն անսպասելորեն այլալվեց եւ տարիքին անսովոր արագությամբ նետվեց դուրս։ «Հերիկնած տատիկ, Խնդրում եմ մի գնացեք։ Նրա հետևից թախանձագին ձայնեց Նարեկը եւ ապա խնդրանք նարավել համոզիչ դարձնելու համար հիշելով հայրիկի խոսքերն ավելացրեց. Դուք անարժան զավակների կողմից լքված դժբախտ կին եք։ Ձեզ կերակրելը մեր հոգու պարտքն է։ Վերադարձեք, խնդրում եմ վերադարձեք։